Вечір, а Тищенко такий великий, і в нього на голові така сива дереза, а очі, очі добрі, і губи, немов у великої дитини. Розкажи, як ти живеш, попросила вона. Живу, будую, мовив знехотя. Мушу ж щось робити, заробляти на хліб як ото буває в деяких митців, стала творчість професією. Знає, що вже ні на що не здатний, що не створить нічого, почуває серцем, а куди подінешся. Чобіт шити не вміє, коси вже не втримає і ліпить, поки є попит на товар. Ну, на мій нібито поки що є. Розумієш, там місто особливе. Ти не бачила навіть на планах? Море водосховище охоплює його півкільцем. От я й запропонував, щоб по всій півкружності сходи до моря через кожні 50 метрів. Недорогі, граніт, від них вулиці, обсаджені тополями. Коли подивися з центру то, здається, наче промені летять у море. А з ближчої відстані теж напіврадіальні промінчики, тротуари поміж будинками, і з кожної точки видно принаймні троє сходів. Враження таке, що тебе ніщо не зупиняє. До того ж у місті все нове, молоді дерева, малі діти, дуже багато молодих дерев і малих дітей. Колосально, розумієш? Він оглянувся, помітив, що захопився, зів'яв. І відчув у великому подиві, що розказав усе не так, як мав би розказати, як було насправді. Отже, такий він завжди, під владної хвилині настрою. І вже не зміниться ніколи, не стане серйозним, розважливим. Бо насправді, насправді це були важкі дні. Починав усе, як тепер кажуть, з нуля. Носив у серці образу, гіркоту, майже самознищувався. Мозок роз'їдала ржа спогадів і вважав життя закінченим. Щоправда, були солодкі хвилини праці, такі солодкі, кращих за які не знав. Він тоді протистояв не тільки майданові ірші вечіркові а й мов би всьому світові. Хоч знав, що світові до нього байдуже, світ і не пам'ятає про нього. І боровся з тим, і творив, творив. Велика насолода в самому процесі творення, навіть якщо не милуєшся звершеним. Бетховен не чув своїх симфоній, але без творчості й не жив би. Оскільки справді хороших будівель спорудив він у місті, і те, що його там шанують, правда. Він працював як одержимий, і його майже носили на руках, і ніхто не здогадувався про його рани. І навіть було багато жінок, які хотіли піти з ним в театр. І нехай би всі тицяли в них і навіть пліткували, вони були згодні на те. Архітектор Тищенко той самий у свій театр? Так. Але він нікого не водив. Він і всіх жінок зараховував до супротивного табору. Він прожив важкі роки, самотні вечори, коли смуток хапає за серце, ранкові години безсоння і біла пляма стелі і цигарки, і біль під лівою лопаткою, але й скаженно напружені. Він не створив шедеврів своїх парфенонів, але збудував багато кубометрів житла, культустанов та інших необхідних людям будівель. Хто ж він такий? Посередність, великий талант. Ні, великий талант це щось не те.